por qué te vas. Dime si hay alguna otra opción Pa' que conmigo te pueda quedar. Mi mente está buscando solución. Mi corazón no te quiere soltar. Estoy a punto de entrar en desolación. Le tengo miedo a la soledad. Yeah. Todavía recuerdo los bellos momentos de tarde de lado y noche de pasión. Ahora que te va a descubrir algo cierto, que si te marchas me llevas con vos no solo te lleva tu ropa, también te lleva toda mi inspiración. Me duele tener el conocimiento de que era para mí, pero yo no para vos. Mi amor, explícame por qué te vas. Dime si hay alguna otra opción para que conmigo te pueda quedar. Mi mente está mi corazón no te quiere soltar. Estoy a punto de entrar en desolación. Le tengo miedo a la soledad. Yeah. Mírame a la cara y dime, bebé. Si serio yo por mí ya no sientes nada. Perdón, es que me cuesta entender. Yo tengo esperanza en que nos amemos como aquella vez. Que estaba llorando en la madrugada sin pensarlo te fui a socorrer. Mi amor, explícame por qué te vas. Dime si hay alguna otra opción, pa' que conmigo te puedas quedar. Mi mente está buscando solución, mi corazón no te quiere soltar. Estoy a punto de entrar en desolación, Te tengo miedo a la soledad. Yeah. El 14 más, 2023 el tema de verano para vos, mi amor. Ya, Fore Producciones, y viernes en los controles.